для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Вітаю вашу студентскую масть. Я дыпламаваны доктор Васпан і падхаружы літоўскай харугвы і абураны страшэнна вашым падступным нападам. Я падам петыцыю ягонай каралеўскай масці у трыбунал, як вы насмеліліся гвалтам перапыняць шляхціца. Франціш не здымаў руку з дзяржаль на шаблі. На ватмана ягоная гарачая прамова зрабіла ўражанне не больш, чым муха на збан малака. «І «Э, якім жа чынам пан падхаружы патрапіў у гэтыя лясы? І <laughs> ці не гасцяваў ён у адной лясы?» дужа радавітай прыгожанькай, але не ў таймоўнай персоны. Я ваша мосць, рыхтуюсь адпраўляцца да месца дыслакацыі сваёй харугвы. Мне няма часу на гасцяванні. Ранціш на хаду сачыняў нешта пра важныя вайсковыя даручэнні, пра якія ён не мае права распавядаць. Але Ватман толькі махнуў рукой. На усялякі выпадак ваша моць праедзе з намі ў маёнтак глінішчы. А раптам сустрэнем там нашых агульных знаёмых. А вось і адзначым разам спатканне. Дарэчы, а дзе баявіты доктар былы слуга вас пана, а то ён мае ўласцівасць узнікаць у самым непатрэбным месцы у нязручную часіну, ды яшчэ шабелькай з гэтых кустоў не выскачыць. Вырвіч запэўніў, што прафесор у вільні і ў кустах яго дакладна няма. І зноў пачаў абурацца. Але яго ніхто не слухаў, нават шаблю адабралі добра, што не звязалі як сноп. Thank you. маёнтака галінскіх да пранцішава задавальнення бандзе ватмана патрапіць так лёгка, як яму з пані саламеяй не ўдалося. Слугі падобна атрымалі адпаведны загад. Нават з гарматаў пару разоў выстралілі, Правда, паранілі толькі шматпакутную беларускую зямлю, якую ранамі не здзівіш, а найміты ватмана стрэлаў не баяліся. Франціш лічыў кожную выграную хвілю. Гэта ж паланейка яшчэ бліжэй апынецца да свабоды. Ватман час ад часу заклікаў пана Гервасія выдаць пану багінскую ягонаму брату. Але адказу, вядома, ніякага не атрымліваў. Сонца ўсё ніжэй схілялася да лесу. За гэты час можна было ад'ехацца далекавата. Цяпер пранціж быў амаль упэўнены, што паланыка ў бяспецы. Калі нападнікі прарваліся ў маёнтак, то пераканаліся, што гаспадароў няма. Усё, што ўдалося дабіцца ад слугаў, паны, маладая пані, з'ехалі. Куды, на вялікае шчасце, ніхто сказаць не мог. Напэўна, юнай пані А Галінскай удалося пакіраваць мужам як след. І ён не крычаў на кожным кроку, што выпраўляецца ў Амерыку. І тады Прантіш зразумеў, што неба хутка яму сінім вузлом завяжацца. Ватман падышоў да маладзёна, усміхаючыся як гаспадар нядбайнаму арандатару – Нешта падказвае мне, што ягоная моць, пан Вырвіч, мусіць ведаць, куды скіраваліся паны Агалінскія. І я веру, што высакародны пан Вырвіч мне шчыра пра гэта распавядзе, бо пан дужа разумны, што і не захоча займець нязручнасцяў, а можа і пакутаў пякельных яшчэ пры жыцці маладым. За кабеты, якая яму між іншым гарбуза дала. Вырвіч адчуў, як паміж лапаткамі прабег мароз. Ды з чаго пан Ватман вырашыў, што я быў у гэтым маёнтку і нешта ведаю. Ватман падчапіў за каўнера хлапца цяжкі залаты ланцуг і выцягнуў крыж, які, аказваецца, здрадліва пабліскваў у не да канца зашпіленай прарэсе кашулі. А гэткія каштоўнасці – У паноў вырвіча ў пакуфрах заваляліся, асабліва з гербам агнявец. А? Ды слугі пана пазналі. Ды дзе паланая багінская, куды яны паехалі? Франціш страсянуў русявым чубам. Гісторыю належала выдумаць кранальную і довгою, як бабулін сувой. Музика пранікнёна пачаў казаць пра свае пяшчотныя, але вядома выключна паважлівыя пачуцці да высакароднай княжны. Пра перанесеныя разам выпрабаванні, прыплятаючы тое сёе з іх рэальных падарожных прыгодаў, гісторыя як Панну летні скинули с корабля у бурные хвали сбунтованные матросы. А хоробрый пан Вырвич яе абараніў. Атрымалася асабліва романтычная, амаль як балада нямецкага мінязінгера. І вось малады Вырвіч, перш чым выпраўляцца на вайсковую службу, вырашыў ад неадольнасці пачуцця пабачыць хоць разок сваю чароўную панну. А яна жорсткае сэрцам адкупілася ад яго залатым крыжам. Узяўшы слова, што забудзецца на яе і не стане, ні даведвацца, ні расшукваць. Вось і не ведае цяпер бедны вырвіч з разбітым сэрцам, куды ягоная каханая падзелася склятым панам Ервасіем Агалінскім. шчаслівым супернікам. Ватман уважліва выслухаў, нават не перабіў ні разочку, спачувальна галавой ківаў, а пасля проста падаў знак. І пана падхаружага спрытненька скруцілі, не зважаючы на выспяткі і поўхі, якія той шчодра раздаваў, а потым ля ягонага носа аказалася бліскучае, вострае, як пагляд мытніка, лязо турэцкага кінжала. Ну <laughs> Адкуль пачнем скуру лупіць з пана. Можа заблічча, каб ніводная дзеўка больш не паглядзела. А то от перапсаваў іх відаць за сваё нядоўгае лішкадлівае жыццё вырвічам моцна трымалі заламаўшы руки вочы ватмана здаваліся зусім белымі як балотны туман нехта схапіў нядаўняга студыёзуса ззаду за валасы прымусіўшы задраць галаву ранціш сціснуў зубы лязо яшчотна як сухая травінка кранула ягоную шчаку галоўнае Паланейка ў гэты час імчыць у карэце, нават з іншым, нават ужо забыўшыся на беднага шляхцюка з падняводдзя. «Адпусті, хлопца!» Лязо прыбралася. Франціш адплюшчыў вочы, Баўтрамі лёднік стаяў у спакойнай такой паставе, апусціўшы шаблю, чорныя валасы, звязаныя на патыліцы ў хвост, значыць, падрыхтаваўся да сур'ёзнай бойкі. За ягонай спінай павольна апускалася, наліваючыся стамлёнай чырванню сонца, і аблічча доктара здавалася цёмным, амаль зловесным. А-а-а! <laughs> Так я і думаў, доктар, што ты выпаўзеш як вужака смых мызоў. Ватман гуляўся з кінжалам, як дзіця з бразгодка і вочы ягоныя былі цяпер не белыя, а бяздонна барвовыя. «Отпусти хлопца, ватман!» Сурово паўтарыў лёднік. «А калі не адпушчу, што ты мне зробіш?» Насмешна папытаўся найміт. «А вось што?» Лёднік узняў руку і з-за дрэў, што раслі вакол маёнтка, паказаліся людзі шмат людзей, не жаўнеры, мужыкі у світках, у палатняных кашулях. Thank you. але з вілами, косамі, сякерамі, цапамі, а той сёй са стрэльбамі ды гакаўніцамі. Асабліва небяспечна выглядалі прыхадні ўзброеныя шаблямі ды пісталетамі, што былі апранутыя ў вывернутыя кажухі. У іх былі суровыя ветраныя твары людзей, што звыклі хавацца, абараняцца спаць на голай зямлі. Ранціш пазнаў таго сяго, Гэта ж ты я, хто прыходзіў да праклятага млына, дзе лёднік ратаваў абвінавачаную вядзьмарстве саклету. Лясныя браты, ды жыхары вёскі карытнікі, у якой лёднік лячыў ды раздаваў грошы. Вядома, за ўсемагутным доктарам яны цяпер пойдуць, куды скажа, Да і пана Галінскі, відаць, стрымаў слова і палепшыў сваім падданым, якія скары пяклі хлеб умовы жыцця. Яны не спалохаюцца і не адступяць ватман. Сурова прагаварыў баўтрамей. Ты са сваёй кампаніяй учыняеш вульгарны наезд, на маёнтак шляхціца. Любы суд прызнае, што ягоныя гаспадары мелі права узброіць сваіх людзей і бараніцца. Адступіся! Разбіты з бан не склееш, панны Багінскай больш няма. Ёсць паня Галінская, а яе муж адмовіўся ад пасагу і падставы судзіцца няма. Ватман ненавісна прымружыў шалёныя вочы. Тварына ты слізкая, доктар. Колькі ты яшчэ будзеш станавіцца на маім шляху, а? Ні ў моры не патануў, ні ў ангельшчыне не забілі. І нават за тое, што... Что І з чым прыехаў паны табе даравалі? Можа, ты чараўніцтва ўжываеш, тым болей мушу цябе спыніць. Найміт паклаў руку на дзяржальна шаблі. Давай так. Мы с тобой сам насам да смерці калі ты пераможаш мае людзі сыдуць нікога не зачапнуць чуеце павярнуўся да каманды ты загулі на знак згоды а калі перамагу я ватман злавесна усміхнуўся сыдуць твае людзі Ты можаш прасіць толькі пра тое, каб вам дазволілі сысці. Строга прагаварыў лёднік. І зараз жа адпусці пана Вырвіча, іначай ніякіх перамоваў. Найміты ватмана змрочна збіліся ў кубку вакол правадыра. Цэліцца ім даводзілася ва ўсе бакі, бо і слугі з маёнтка чомаліся і далучыліся да абароны ад наезду. Перавага відавочна была не на баку пасланцаў князя Багінскага. Адпушчу гэтага лгуна, калі пагодзіся на двубой, заявіў ватман. «Бутрым, не згаджайся!» – прокричаў пранціш, спрабуючы выкруціцца з рук наймітаў. «Гэта пастка! Мы і так пераможам!» «Пан доктар, дазвольце, мы іх пастраляем, як цецерукоў!» – выгукнуў з-за дрэва адзін з мужыкоў, якога ад нецярпення стрэльба ў руках уздрыгвала. «Сярод нас паляўнічая ёсць, у вока вавёрцы трапляюць!» Ватманскія людзі паныла пераглядаліся, жаданне гераічна паміраць за чужую справу у іх дакладна не было. І Ватман не мог гэтага не разумець. «Давай, Герман, не дурэй!» – буркатліва прагаварыў лёднік. «Сам бачыш, шанца у вас няма. Просто адпусціце хлапца і без усякіх двубояў сыходце!» Няма чаго кроў дарэмня ліць, ні сваю, ні чужую, і так яе зашмат праліваецца. А, баіся мяне, доктар, злавесна прагаварыў ватман, выходзячы наперад прухкай хадою. Здаровы, як мядзведзь, белавалосы, белабровы, са спаласаваным шнарамі, ружовым тварам. А вось жоначка твая, о! <laughs> мяне не баялася ведаеш так лягалася дасюль сінякі не сышлі ватман здзекліва засмяяўся і пранціш схаладнеў зразумеўшы што задумаў найміт не сказала табе чароўная саламея пра нашу з ёй прыходу насмешнічаў ватман Што ж, э, у кожнай жанчыны ёсць свае сакрэты, а тут такая жанчына. О, ніколі не забыцца мне тае начы, пан Герман з насалудай прастагнаў. Я пастараўся навучыць яе хоць чамусьці. Ты ж так і не дапяў дактарок, дзе табе такую жарсную кабету задаволіць няпроста, А я дужа стараўся. Мерзотнік! Лёднік выхапіў шаблю, ступіў да ватмана, той дастаў сваю зброю. Дык што? Двувай! На тых умовах, што агучвалі? Згодны! Скрозь зубы прагаварыў лёднік зняў камзол, скінуў на зямлю стаў пазіцыю. Пранціш адчуў, што яго адпускаюць і падляцеў да доктара. Нашто ты паддаўся, ён жа спецыяльна цябе расцвельваў, падумай пра малога. Лёднік няўважна адсунуў хлапца ў бок. І пранціш зразумеў, гледзячы на ягонае блічча, што словы бескарысныя. Для абодвух дуэлянтаў самым важным на свеце цяпер было забіць ворага. Адразу абаім не было месца на гэтай не такой малой зямлі. І як і баяўся пранцішка, Ад прачування выбітнога відовішча вочы ў людзей загарэліся. Усе і найміты магінскіх, і мужыкі, і скарытнікаў, і лясныя браты, і лёка, і з маёнтка на час нават забыліся на сваю варожасць, падцягнуліся бліжэй, каб лепей бачыць. Доктар, фехтавальшчык выбітны вунь, лёгка стаў чэмпіёнам лондонскага байцоўскага клуба – А Герман Ватман вядомы на всю Европу найміт забойца, якога перакупляюць каралі князі. Тры гады таму ў полацкіх сутарэннях пранцішы лёднік удваіх не маглі з ім справіцца. Момант, калі лязо сустрэлася з лязом, проста немагчыма было адсачыць як бы зблиснули дзве маланкі і адскочылі. Доктар рухаўся лёгкай прутка, кідаўся як змяя, але і ватман падобны да скалы быў хуткі і плаўны, як вадзяныя цмокі ў глыбінях марскіх. Каб справа была ў Лондоне, зараз пачалі б рабіць стаўкі, нехта разбагацеў бы нечувана. «Не разумею цябе, доктар», – усміхаўся Ватман. «З чаго б табе заступацца за тую магнатку, што спрыяла зняволенню тваёй жонкі? Сілком змусіла цябе ў падарожжа ехаць? Ці за выкармыша Радзівілаўскага? Ты ж быў рабом ягонага брата, і я бачыў тваю спіну». Што табе да багацеяў, якія цябе скарыстаюць, як трэсачка ў зубах, пакалупацца ды выкінуць грэбліва? Няўжо ты не хочаш іх пакараць, а? Скажы, куды яны з'ехалі, а потым, як выканаю сваю місію, мы з табой зноў сустрэнімся, і ты пакараеш мяне, калі вядома зможаш. Найміт адбіў цэлую серыю выпадаў лёдніка нязмушана, як бы у чыжыка гуляў. Музыка Я не за іх. Я за сябе б'юся, скрозь зубы прагаварыў лёднік. Я аднаго ад усіх гэтых магнатаў ды князькоў хачу, каб пакінулі нас у спакоі, перасталі гандляваць Беларусю, каб вырашалі свае амбіцыі, як павукі ў слоіку. Перагрызіцеся вы там усе і пакіньце нам нашую зямлю. Герман ледзь не дастаў доктара ў бок, але ж не дастаў з прыкрасцю хмыкнуў. А ты не заплыў тлушчам бутрым, скачаш як блыха, а ўспакоі вас не пакінуць, бо калі ёсць зямля, будуць тыя, хто захоча ёю уладарыць, а пакуль будуць уладары ім спатрэбяцца такія як я. А вас наймітаў забойцаў, Мы паганым венікам з бацькаўшчыны будзем вымятаць. Лёднік шалёным наступам змусіў ватма надысці і нават чыркануў па падбароддзі кончыкам шаблі, але зараз жа сам змушаны быў адступіць. Кожны ўдар ватмана быў такой моцы, што стрымаць яго без высілкаў мог хіба той галіяв, які заваліў пана Гервасія Галінскага на байцоўскай пляцоўцы ў Лондоне. Але доктар трымаўся, За кошт свайго майстэрства ды зваротлівасці, якія ўраўноўвалі недахоп сілы ў параўнанні з белахвосым гігантам. Нікуды мы не падзенемся, выскаляўся ватман. Мы будзем прыходзіць і забіраць вашых жанчын і атрымліваць ва ўзнагароду маёнткі, якія адбяруць у бунтаўнікоў, і вы станеце выхоўваць нашых дзяцей. А вось цікава будзе, калі пані Саламея народзіць ад мяне сына, і ты будзеш яго гадаваць. Папытаўся, дарэчы, а? а ці не цяжарная жоначка, раз ты не змог ёй дзіця зрабіць, магчыма, у мяне атрымалася. вершы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.